biologia pesticido protectas contra locustoi. Migrantai locustoi, ciam post celta iaroi, forvoras vegetajoin en tutai regionoi. Ili detruas per tio la vivo bason de multai agriculturistoi, cae causas malsategon. Zoologo el Graz en Austrio disvolvis biologian pesticidon, quiu contrau batalas locustoin per eterai oleoi. Iam la malnova testamento raportis prisvarmoi de locustoi, quiui invadis Egiption. Ancau hodiau, ili ancorau povas desertigi dum mallonga tempo tutain regionoin, racontas zoologo el Graz. Lavoremai insectoi estas timatai, ne nur en la landoi de proxima oriento, sed ancau en centra Asio cae Hindio, au ec en Japanio cae Australio. Pro la climata shangio, ili estonte povus aperi ancau en multae regionoi de Norda Americo. La applico de i pesticidoi povas esti problemetsa por homoi cae la medio, diras la zoologo. En quelcae regionoi, la migrantai locustoi povas esti contrau batalatai per sporoi de fungoi, sed la efico montrigas nur post du gis tri semainoi, cae crome devas regi humida vetero. Tial tiu rimedo restas exemple por Egiptio sen effica, clarigas la experto pri locustoi. En Egiptio, la agriculturistoi en tia prem situatio bruligas plastan rubajon por quasau enfumigi la locustoin cae por tiel forpeli ilin. Set necessas bone pripensi tion por trovi solvon de la problemo, li diras ce la instituto pri biologio, cune cun Egipta studentino li disvolvis biologian pesticidon, ciu taugas por contraubatali las varmoin de locustoi per eterai oleoi. La monscalan patenton por la aplico, ce circau tridec spezioi de locustoi, li jam registris. La rimedo estis testata ce la deserta locusto schisto cerca gregaria, cae ce la Europa migranta locusto. Lauli, la disvolvita rimedo contra la locustoi, estas malmulte costa, biologie malcombinebla, cae sen magia por aliai insectoi. Temas pri mixajo de oleai extractoi el diversai plantoi nome exemple pri oleoi el lin semoi, el chimeno, el pir prasico, pirola, cae el orangiae sceloi. La recepton licune cun la doctorigia studentino disvolvis en Graz. La testado ocasis gis nun en la laboratorio. Oni serchas nun firmaon quiu pretos testi la substanzon en liber aerae campoi. Ni povis observi che la mixaggio el eterae oleoi, ene de dudec quar horoi, la migas la nervosistemon, ce migrantai locustoi, cae che gi haltigas la alprenon de nutrajoi, cae lamigas migas la mov capablon. Compare, oni electis tenebrioin. Ce ili, anca post tri gis quar semainoi, ne montrigis negativa effico. Anca por abeloi, la substanzo estas sendangera. Ciardi estas surspruzzata vespere au nocte, sur la plantoin, kiwi estas invaditae, de migrantae locustoi. Post dudec quar horoi, la oleetsa emulsio povas esti for lavata de plantoi per plua spruza procedo. Cae la patenton por la lava solvajo ni ancao iam petis, al donas la experto prilocustoi el graz.